Welkom bij Pachoy.ca de Canadias. Pachoy. Ja, en dit is episode nummer 9. En um, vandaag gaan ons, uh, eh, well, voordat we beginnen, Moeten ons eerst willen verduidelijken wat laatst week gebeurd. het. het technical difficulties gehad. Nee, Natalie, wil jy vir hulle wat gebeurd. Do you want to explain? Well, I don't, I don't really know what happened. It's just that after um, we thought we recorded it, it wouldn't transfer onto the Rekenaar. Yeah, I got a mixing um, studio, uh, recording studio, and Die uh, harde skyf het um, opgepak en ek moes die hele harde skyf afvee nadat ons die potgooi episode 9 gedoen het laas week. En ehm um, dit het my 9 ure, 8 ure gevat voordat die harde skyf heeltemal skoon was. En ongelukkig het kon ek nie die uh, eh, liedjes um, ehm, offline nie, wat, ek, wat is op die selfde hardeskyf is my liedjes wat ek al geskryf het, en ek denk omtrent so 40 liedjes verloor in die proces, maar um, miskien inspireer het my om ander liedjes te skryf, <laughs> so. Um, ja, nou vandag is ons um, werk ons mixing studio weer heel, heel goed, en um, ons gaan sommer begin praat oor bier, en So uh, baie dankie aan eh uh, Boersien en en Jan uh vir julle kommentaar oor die bier wat ons het gesê ons gaan praat daaroor. Um ek gaan gou-gou verduidelik 'n bietjie van bier. Um die term bier is 'n uh, eh, ehm uh, samevattinge samevattende uh term wat lager lager en ale wat Engelse bier. Ik ga het ale noem want ek kry nie een vertaling voor ale in Afrikaansie. Dat sluit al twee in. So ale en lager en bitters en stouts, Dus alles val onder die term bier. Which is what I said last week. Did you tell me? Did you say it last week? I don't know. I just made that up. You just made that up. Yeah. Mm-hmm. You just want to sound intelligent here today. I don't have to try to sound intelligent, then. <laughs> Okay, so uh, basies as jy wil bier maak, het jy uh, veral twee tipes uh, eh, in ehm um, jeez. Uh, bestanddele nodig. Uh die eerste een is 'n styselbron en dit is gewoonlik gars of barley en ehm um, hulle noem dit um, ehm, brouersgars of moutgars en jy dan ehm um, 'n gis nodig en uh eh, en nou, water, soos in ek 3. Ehm um, as jy nou water bytel dan want water ehm um, vat meeste van die die uh, bestanddele, bestanddele is ingredients. Mm. So jy het die 3 nodig. Nou so it's cheap, eh? It yeah. Ja. It's cheap to make. Ja, yeah, ek yeah. ek dink so. So we should pay less for beer. Eindelik moet ons ja. Ek dink daar's 'n tax op bier wat dit so duur maak. I'm sure. Ehm um, dan kan mens geursels bysit. Geursels is ingredient. Ehm um, geursels is like eh, flavorants. Mm. En uh, eh, 'n 'n voorbeeld van flavorants van 'n van 'n geursel by bier is 'n hops. Die hoeveelheid hops wat jy in in bier sit, maak dit bitter. So as jy baie hops in sit, is hy baie bitter. Min hops, nie so bitter nie. So ek dink eh, 'n uh, bier soos Castle Lager is gebruik baie hops. Castle Lager is known to be very bitter. I don't know if I've ever had Castle Lager. I think I've given you a taste in South Africa. No, I think when we're in South Africa, we drink Vindok. Ja, uh, is uh, eh, natuurlik um, ehm, een, een van ons gunsteling biere. Dis 'n baie bier. Um lager eh, nou die definierende component, The, the the defining component that that differs lager in an ale is that they use um different Um, hops? Color hops? No. What you call it? Fermenter eh, agent. Okay. Eh, yeast. Mm. So eh, in lager gebruik je lager gis, lager yeast en in ale gebruik je ale yeast, ale gis. Um ehm, ales word gewoonlik gebrou met boogissende gis. They they're um, top fermenting. They use top fermenting um, uh, yeast yeast en um also at a higher temperature eh, so dit um gis vinniger as lager omdat dit op 'n hoër temperatuur gis en daarvoor kry jy kry ook meer variasies in geure as lager so jy as jy gaan eil drink daar uh, eh, waarskynlik in eh, in Engeland sê so jy vind dat die eils verskil nogal van mekaar so as jy old speckled hen eil drink en jy drink bombardier eil daar's nogal 'n groot verskil in hoe hulle proe in vergelyking met lager wat ehm um, gewoonlik baie naby mekaar ehm um, is. Nou natuurlik kry ehm um, is lager o ehm um, ehm um, 'n bietjie ligter, is lighter in Leider. color, mhm. ja, yeah, mm -hmm. en is ehm um, dis meer deurskynend is is eh, is not murky or even it's it's quite clear. Mm. It's a clear very clear liquid. So dis dis basis al ehm um, en bitters ehm um, so stouts en daai donker biere. Ehm um, die enigste verskil tussen hulle en 'n normale bier is die kleur gars wat hulle gebruik. Vir ehm um, 'n swart bier of 'n stout gebruik hulle 'n um, ehm, 'n donker gars en vir normale bier gebruik hulle net 'n uh, eh, ligkleurige gars. So vir stouts en Guinness, they just use a very dark colored um barley. Hmm. That's the only difference why there's a different color. So dat is interesting. I thought it was completely different ingredients, but it's very close to the same thing. Mm. Um, ons moet uh, sê baie dankie vir die um, e-pos um, about uh, the Castle, log- Castle God, I'm trying to mm. say it with like a British accent. Castle logger mm. um, in um, that you can buy in some like liquor stores in Canada, hey? Yeah, BC. Who would that come from? Jan. Jan. So oh, in Tawasin. No, know, is that no. someone else? Ek weet jy waar Jan ehm um, uit ehm um, ek dink hy is in Kanada eintlik. Ek's nie seker nie. Ons sal weer moet kyk. Maar hy's hy's definitief 'n nuwe ou. Ek ek nog nie gehoor van Jan nie, so. Okay. Maar dankie Jan vir die ehm um, ons sal definitief. Ek dink hy's in Vancouver. Cause he said ehm um, There's a whole bunch of stuff you can get from Kijk, in Vancouver. Maar daar um, is hun uh, oh, ja, mensen bij yeah. too, I think. Ja, ons het 'n hele klomp nuwe Kanadese luisteraars, so sê welkom aan almal van julle. Uh Tawasin, Tawasin, and um I mean there's not a unsubstantial um insubstantial unsubstantial Afrikaans population in Canada now, is there? No. Um and they're and they're growing every month. We just got two doctors in from Cape Town two weeks ago, right off the um, right off the plane. Very very young. Yeah, and ehm um, ons het ook uh, hierdie week iets interessants gedoen. Uh, nee, laas week, laas naweek het ons uh, begin bak. Ons het 'n uh, resepte gebruik van Kevin loves to bake. <laughs> ja. Ek moet maar leer bak en uh, ek het geleer ek gebruik hierdie um, webwerf, die naam van die webwerf is Eg Afrikaans. En hulle het 'n groot hoeveelheid resepte wat jy kan gebruik en ehm um, ek kan definitief vir julle aanraai om daar 'n paar resepte te gaan probeer. Ons het beskuit <gasps> gemaak. Baie lekker beskuit. I think I ate 2 pounds of it on my own. yeah. <laughs> Ja. Oh my god, it was really good. First recipe. Hmm. Um second recipe not so much. you talk about the beer bread, and I'll look for the which recipe we used. So I can just. Okay, vandaag ons gemaakt die beerbrot. Yeah. Okay, well, I'm just making some of some of this up as I go. But Yevon found a recipe again on the internet for beer bread. Yummy because his mom makes it and I love it when we're in South Africa. And um, cha, oh, I have to fight with it. Um, I have to fight his, with his dad over it because he's a big bread eater too. And um, anyway, so that's what Yeben made today, and it was outrageously good. Bye bye lacquer. And uh, we ate half the loaf ourselves. And um, yeah, it just goes under our um, experimental recipes, recipes, recipes, recipes of all Afrikaans um, food. Yeah. Die ehm um, <clears throat> as jy by reg Afrikaanse resep ehm um, gaan kyk, daar's twee karamelk beskuit resepte. En ehm um, ons het die ene gebruik. Ons het al twee probeer en die ene wat die lekkerste uitgekom het was die ene wat ges, wat ge uh, ingegee is deur Johan. So dit sê karamelk beskuit beskuit 4 kg uitgedroog en dit was deur Johan deur Johan gebruik uh, ge, ingestuur. So dit was uitstekende resep. En dan na, ja, die ander resep vir die bierbrood is ook daar en ons het dit nou net geëet en dit is heerlik. Ons sal foto's op ons uh, pot gooi sit. Yeah, ja, but you also make um mm, what are those little thingies that I like that we put uh pannekoek. Yeah, ja, little pannekoeks. Yeah, the ones that we put maple syrup on. Yeah. Ja. Ooh, they're nice. Ja, yeah, dis klein pannekoekies. Ehm um, mm hulle lyk like amper soos flapjacks, maar hulle het ehm um, soetmielies in hulle. Ehm um, ehm uh, met daai mielies wat soos in 'n room tipe is en jy gebruik dit om 'n klein pannekoekies te maak en ja, die mense hou baie daarvan, is verskriklik vetmakend. Jy sal glo baie kalorieë daarin is. Die, <laughs> maar dit is kom ons af nou. En dan het ons ehm um, gisteraand uh, eh, 300 gaan kyk. So wat jy wat jy gedink? Hoe jy af van gou net lê. <laughs> Ehm yeah, I thought it was outrageous. I, I just I thought it was outrageous. It was brilliant. Um, cinematography, outstanding. Musical score, outstanding. Acting, brilliant. Um, I, I, just can't say enough about it. I thought it was fantastic. Little bit of uh, gratuitous sex, not a little bit of gratuitous sex, mm. but like loads of gratuitous sex, which is really embarrassing when you took your 16 year old nephew and his girlfriend to see it with you. Um, but yeah, uh, like just unbelievable movie. You have to go and see it at the movie theater. It's not something that you can like stay at home and rent unless you have a giant like plasma flat screen four foot da whatever um, TV in your house. It is absolutely brilliant movie. En um, ja, ek het ook dit baie geniet. Ek gedink die ehm um, die hele manier hoe dit afgeneem is is baie soos Sin City. Dis dis dieselfde ehm um, regisseur Verged, ik dacht is Zaak. Ja, nee, nee, ja, Zaak. Something, Zaak, something. Hij was uitstekend. Ja, ze het baie geniet, maar soos hulle sê, daar's nogal baie seks en so eh, as jy as dit jou afskrik, dan moet jy maar liewer steenie I think it probably I think it has an R rating in the states, okay. but here um, PG-13 or something like that. I don't know what it's rated Jeez. in the UK. Yeah. But um, and it's not very long as well. I think it's under 2 hours, so it's mm. it's not unnecessarily long. En uh, dan was vir hulle nuus gegee het oor Dr. Creer, ek weet nie of jy hulle onthou van die laaste pot gooi nie. Dit's 'n eh, ehm um, ginekoloog wat deur die ehm um, eh, daas papierwerk wat hy nodig het van die Suid-Afrikaanse weermag wat uh, die Suid-Afrikaanse weermag nooit vir hom gegee het nie. En uh immigrasie Kanada wou vir hom uit die land uitstuur en al die Kanadeërs het op hierdie eiland het daarvan gehoor en dit er in die koerant gekom en, en hulle het 'n petisie gemaak wat hulle doen wat die Kanadiërs baie goed doen. Hulle staan saam of ehm um, op vir vir uh, mense. Ehm um, hallo van die underdog tipe ding. So dit is weer eens 'n storie waar ehm um, Kanadiërs ehm um, opstaan en en 'n Suid-Afrikaner ehm um, se se bas red want op eendag vandag het eh uh, immigrasie Kanada vir ehm um, Dr. Kreeg gesê hy kan maar bly en hy kan oor hy weet waar hy oor die ehm um, die papiere nie. Maar ongelukkig lyk dit asof um, ehm, Dr. Kreer al klaar um, uh, een pos aanvaard het daar in Australië, want mm. Australië het dadelijk gesê, toe maar ons geen onder die papier werk, ek kom jy net na ons toe, want um, hierdie Dr. Kreer is hoogs um, ehm, opgeleid en um, so dit was eindelijk maar, dit, dit, hierdie story gaan nou al vijf jaar lang aan, so. Mm. Yeah, it's a shame, because um, he's the OBGYN slash um, baby guy for basically the entire North Island. So that's going to be really sad if he leaves. Maybe he won't. Maybe he'll change his mind. He won't go to Australia. I don't know. Yeah, ons het een uh, nieuwe dokter Um, he's called um, Dr. De Bruin. De Bruin. De Bruin, jammer. And um, yeah, he and his wife just arrived here from Pretoria. I think he said he was from, hey, um, last two weeks ago. Anyways, we went to see him. He's very young. Oh my god, he looks like he's ten. Um, and uh, I think he and another um, doctor from uh, South Africa have come into Campbell River to set up business. So uh, we're still heavily recruiting. And the um, Optech, Opteca, what is the Optaker, um, just down the street from us is um, South African as well, and he's recruited my husband to cl- play cricket, yeah. which I'm not 100% um, excited about, but uh, yeah, Jebben can tell you about that. Ja, toe ons stuk aangekom het, toe sê ek vir Natalie, dis hom snaaks vir my dat ek nie cricket sien nie, omdat um, British Columbia is is verskriklik Brits. Ehm um, oral waar jy gaan is daar ehm um, Britse straatname die mense ehm uh, selfs as jy na die polisiekantore toe gaan en die skole, dan hang daar 'n foto van die die koningin van Engeland. En sy sê vir my toe lang gelede, nee, daar's geen cricket in die hele Kanada nie. Ja, en toe ons met Joe praat, toe sê Joe vir my, "O, oh, hy van cricket." Ek sê, ek sê, "Ja, Joe is hier Engels, Suid-Afrikaans, hy praat baie goeie Afrikaans." En ek sê, "Ja, ja, ek gou van kyk." Hy sê, "Hoekom wil jy kom speel in ons span nie? Ons het so span Suid-Afrikaners, Australiërs en en ek dink 'n Kiwi of twee." En uh ja, daar gaan jy Natalie kan nie te glo nie. Sy staan nou reg langs my. So uh, <laughs> I don't know. I mean, I can't get into the cricket thing at all. It's um, I don't know, painfully boring to watch. I think as a spectator, but um, I guess that's a Canadian thing. I don't really have my head around. It. I'm probably going to catch loads of flack from this, but um, yeah, cricket is just like the good thing about being out um, of watching cricket is you're outside and you can drink beer. Hmm. Ja, för buy a long date. <laughs> As dit wil daar in die son sit en bak. You have to go buy some white clothes now. Ja, ek gaan net like 'n krikkie klere koop, maar ons sal een van die dae sal seker begin oefen. Yeah, ja, but why would you wear white clothes if you're like rolling around in the grass? Well, the British invented this game so I and that's where I stop. <laughs> Ehm um, nou dan het ons van so gepraat van Suid-Afrikaners op die eiland. Ek het gehoor van 'n onderwyseres hier so in een van die skole waar ek werk dat ehm um, daar in die Fulbuck Festival iemand is wat uh, sy eie stalletjie het. Dis 'n groot ehm um, fees wat gehou word elke jaar in die somertyd. En hulle speel soos musiek en hulle verkoop kos en dis is amper soos 'n dis is amper soos 'n kermis op steroids, op steroids. En ehm um, so is like a fate on steroids the yeah. Fullback Festival. En eh uh, Blackwater een van hierdie ouens wat 'n stalletjie het verkoop boerewors. So uh, As jy op die eiland woon en jy weet miskien wie die ou is, sal jy asseblief vir ons 'n e-pos gee. Ons moet hom kry en die hande kry en dat hy vir ons begin boerebors boerewors maak so soveel as moontlik. Oh my god, did you tell him that we got a um a poikie in the mail? <laughs> my mom, my moeder het vir ons as 'n Kersgeskenk wat 2 maande laat aangekom het, uh 'n poikie gestuur. Kan jy dit glo? 'n 'n 'n cast iron pot deur die pos oor die see eh, se uh, ah, asse vrag natuurlik dit is kom dit so lank gevat het maar uh, ja ons het nou 'n potjie dis 'n klein potjie dis maar net eh, 'n enigie wat goed groot genoeg is vir uh, ete vir my en vir vir jou vrogie hmm. Ja. en ehm um, ja ons het nog gehad 'n drie poot koop sy het hierdie drie poot sy het nie enige koop wat wat pote het nie want die pote sou afbreek so dit was slim geweest en ehm um, ehm um, ehm um, die Afrikaanse kerk. O oh, ja. Blykbaar is daar eh, 'n 'n kerk in White Rock. Ehm um, wat is in BC, né? It's on the mainland. Ja, so dis nie op so vasteland, so blykbaar is daai kerk wat elke Sondag in die middag gaan Afrika 'n diens in Afrikaans gee. So dis vir my ja, dit het my dronk geslaan toe ek toe ek dit lees ehm um, want um, ek het gedink miskien in Australië, maar die mense is so wyd versprei hier oor die oor die hele Kanada, die Suid-Afrikaners dat jy kan nie eintlik glo dat hulle so iets sal kan eh, doen in 'n klein dorpie nie. White Rock is nie 'n groot stad nie, dis I don't know what I'll think. I, I imagine it's a fairly good size, um, but I, I don't know. I've not been there, so. Well, um, ehm, do ons, it ons wel even tell van die, um, ja, nee, ons het, ja, van die toets, from the, yeah, ja, from the ACE exam how we did that last Oh time. my god, that debacle. We're not going to talk about that again. Dan uh okay, dan ek uh, eh, hierdie week het ek twee boeke klaar gelees. Die eerste eentjie is ehm um, Donkerwerk is Konkelwerk. <laughs> Is 'n oukel, is 'n <laughs> oukel. Dis 'n oulike naam, ek dink vir 'n vir 'n kinderboek. Ag, is maar 'n oulike ou boekie wat ehm um, wat ek gekoop het net ehm um, sodat ek eendag as ons 'n kinders het of iets dan kon ons vir hulle die boekie gee. Dit was nou van skaapsteelers. <laughs> Sheep stealers, <laughs> yes. not sheep shaggers, sheep. but sheep <laughs> stealers. yes. Um it's not based in Scotland, it's based in South Africa. Yeah. And it's new also not New Zealand. and uh die ander boek wat ek gelees het is 'n Nuwe Môre deur Andre Kotse en dit is uitstekend geweest. Dit was oor die Angola oorlog geweest en ek kon dit nie neersit nie. Ek het ik moet ek het so baie werk gehad om te doen en ik ek het net die hele tyd as ek 5 minute gehad het, ek die boek gelees. Dit was 'n uitstekende boek oor die Anglo-oorlog en ek is nou heeltemal op zoek naar boeken op die internet en enigiets wat ik kan kry oor Angola oorlog So baie goeie boek. Is that the one about the um Angola War? Yeah. Oh, okay. And then you read a book on the Lost White Tribes that un- Alexander, Sanders sent Yeah, Alexander sent us a book a couple mm, I don't know, a couple weeks ago at least, I think, called um, Lost White Tribes, and um, Yibin hasn't gone around to reading it yet, but I, I um, stole it first, and um, I couldn't put it down. It was um, really, really fascinating, and um, uh, not not um, not an easy read at sometimes because I'm I don't really have um, a very good grasp on, on some of the um, history of imperialism, I guess. But it was really, really fascinating to read. And uh, thanks, Alexander. It was really good. Yeah. As ek tydjie kry sal ek definitief daai boek ook lees. Um en dan verder het ons uh, drie ander um rolprente gekyk vandag uh, die no, die no, die week. En dat was Zoolander en <laughs> From Hell en Donnie Darko. Eclectic mix of movies. Yeah. Uh, if um uh, Donnie Darko. Uh, uh, we've seen that movie at least what, five times. Five tight. Seis tight. Uh, Seis kiera, Seis quiera. Mm. Um, I think. And every time Seis I watch. Quiera. What? Seis quiera, sorry. I don't know, whatever, six times. And every time I watch it, I'm always like confounded at the end. And I always ask Yebin the same questions, and he's getting tired of it. But um, <laughs> <laughs> then we always have to spend loads of time on the internet researching um, time travel and its limitations or its possibilities, I guess. But anyways, apparently there's meant to be a book, a real book called The Philosophy of Time Travel. Is that right? Yeah. So if anybody's read it, um, I'd like to know yes, no, difficult read, worth reading, whatever. And if anybody has a um, time machine, um, I would like uh, access mm-hmm. to it as well. No, you're doing. Dis miskien 'n goeie vraag om mense te vra. We can ask him. As ja, as jy 'n uh tydmasjien kon hê. Um or wormhole or like Ja. Yeah. Wat se wat sou jy gedoen het? So stuur vir ons 'n uh, e-pos of 'n uh, los kommentaar op potgooi.ca en um vertel ons wat jy sou doen as jy 'n tyd toegang gehad het tot 'n tydmasjien. I don't care what anybody's going to do with it. I want to borrow it. Yeah. <laughs> Ja. I want to go back and redo some things and I want to go back and revisit some places and yeah. En uh, eh, ek dink dis als vir potgooi.ca se uh, episode 9. Dankie dat jy geluister het. Is daar enigiets anders Natalie? Nee. Okay, en geniet jou week verder. Oh, I wanted to know when someone was going to come visit us in Canada. Yeah. Yeah. Ja, moenie so lui wees nie. Kom kom kuier vir ons. Totsiens. Bye.